Goizuntan goizbegin, mintzanet.net eh, plataforma ipatu behar dugu, zurekin Kristina Tapia, egunon? Egunon. Hala beraz, e, Euskara praktikatzeko interneten bidez, hori azpimagatu behar da, sortu zen dula iru urte plataforma, banatzen da nonbait eskualde batetik badela bide laguna, bestetik bidelaria, beraz azaltzen ala dizkiguzu gauza horiek? Bueno, mintzanet esan duzun bezala Euskara praktikatzeko plataforma da, internet bidez eta doan da bate alde batetik ditugu bidelagunak, euskara ongi dakiten pertsonak eta beste aldetik bidelariak, euskara praktikatu behar dutenak edo bere maila hobetu nahi dutenak. Ze falta senditu zinuten, behar bada eskualtegiak hor dira, kurtsuen denboran mintzatzeko, baina kurtsuetatik kanpo, erabilpenian baita kaltea hundiena, eh, baita, orduan interneten bidez gauza hori partez konpontzen altzela? Bueno, bai, hori izan daiteke e, arrazoia, baino gero bestetik internetek ematen dituela hainbat abantaia, eta da batetik ez duela muga fisikorik, eta bestetik ez duela ordutegi mugarik. Hau da, edozein lekutan egin dezakezu, bai e, estatu batuetan baldima zaude, bai e, eh, ustaritzen, edo donostian, eta bereste aldetik edozein ordutan egin dezakezu, goizeko zozpitan, arratsaldeko seitan, zuri ongien datorkizun momentuan eta lekuan helburua da bikotean osatzea, solaskideak, erakasle ikasle, hola janen dugu, ere, eh, hitzak dira, badira, bidelaguna eta bidelaria. Eta, be, nunbait, eh, aipatzen baituzu ordutegia, eta lehenik fitxabat betetzen da, baldintzekin, eta gero, zuek, pixka bat, uh, sintesia egiten duzue, nor, norekin, zerten horretan, zer dutan mintzatzen alde? Hori da, guk egiten duguna da, behin norbaitek izena ematen baldimadu bidelagun gisa edo bidelari gisa, guk bikote antolatzen dugu, eta segun eta ze ordutegi aukeratu duen, eta zein maistasunarekin nahi duen itzegin, eta zein egunetan, e, ba, orduan guk bilatzen dugu pertsona bat, e, ordutegi hortara moldatzen dena. Eta bikoteak antolatzen ditugu, e, kalendario bat sortzen dugu, eta gero hortik aurrera, ba, behaiek eh, erabakitzen dute, noiz, nola, eta... E, hiru urteren buruan, zenbat eh, erabiltzaile, zenbat bidelagun, zenbat bidelari, erdi zer da, no, nola da? Ez, ez da erdi zer Une honetan ditugu irure honda berrogeita marre erabiltzaile gutxi gora bera, zenbaki hori aldatzen doa, ze batzuk sartzen dira, beste batzuk ateratzen dira baino hoietatik e, eh, gehienak dira bidelariak, hau da laguntza behar dutenak, e, eh, uneko iruro gehiago txigora bera. Beste gelditzen den berro gehia laguntzaileak dira. Horrek esan nahi du, badaudela bidelagun batzuk, mm, ba, bidelari bikin edo irukin egiten dutenak, per, ba, hainbat pertsona laguntzen dituztela. Bilduma bezala, nola ere dira elgarrizketak, zer dira ipagaiak edo... Nor, e, webgunean, mintzanet.neten, e, eh, badaude guk planteatutako gaiak, e, aktualitateari lotuta, eta gero ikasbil webgunea dago txertatuta gure webgunean. Hor badaide hainbat gai, e, bideoak, testuak, audioak, eta lantzen dituzte, bueno, mila, mila gauza. Hoien inguruan hitz egin dezakete erabiltzaileak, baina normalean egia esan e, behaien gauzen inguruan hitz egiten dute. Hau da, e, zer egin duten aste horretan, e, ze liburu irakurri duten, eta oso forma naturalez sortzen da solasaldia. Egan behar da, ez dela solasaldia egiten, mintzanet, puntxuneten bidez, eskaipen bidez egiten da, hala ere, zer atxemaiten da beraz mintzanet puntuneten, neten? Eh, izaiten aldiren solaskideak? Mintzanet dago balde batetik informazioa, gero bestetik e, izena emateko aukera eta baita materiala, e, bai e, bideoak, testuak eta mintzaneten dabilen e, jendearen esperientziak jasotzen ditugu bertan. Orduan, bai elkarrizketak eskaipen bidez egiten dira, baino gero zure ordutegia, zure kalendarioa, e, nahi baldima duzu beste batzuen esperientzia irakurri, ba hori dena mintzaneten dago webgunean. Zenbat ze iraupen dute elgarrizketek gutxi gora bera? guk e, mintzanet bezala jartzen dugun gutxienekoa da hilan behin egitea, saio bat, eta saioak normalean dira eh, gutxienez ordu erdikoak. Hortik aurrera, ba, norberak eh, nahi duen eh, moduan antolatu dezake e, ba, iastean behin, bilan behin, eta normalean saioak e, ordu erdi baino gehiago irauten dute, baino guk eskatzen dugune gutxienekoa da ilan behin ordu erdi. Pentsa diteike hori da gutxiengo bat, hala ere, hortan sartzen den jendea motibatu dela bi aldeetak. Hori da, hori da. Alde batetik lagund, lagundu nahi duenak lagundu nahi du eta normalean astean behin eh, egiteko pres dago eta gero beste aldetik laguntza behar duena ba, horrek normalean eh, egunero egunero nahi du. Hori ez da posible, baino eh, bueno, astean behin eginda asko aurreratzen da. Laguntzaileetan aika e topagunea horiekin hitzarmenak izenpetu dituzue, mm, ze xare mota duzue, zertziste gehi gari, oinari, no, nola ikusten duzue zuen burua? Bueno, mintzanetek ez du helburu didaktikorik, hau da, e, e, mintzanet ez da euskaltegi bat, ez, da, ez ditugu eskolak ematen, laguntzen duenak ez du titulurik behar laguntzeko. Orduan, e, mintzanet da e, jarduera bat e, bezala, hau da, osagarri moduan dago planteatuta. Normalean jendeak e, eskolak ematen baditu, eskualtegira baldin badoa, batzutan gelditzen da gero ezakila e, non praktikatu edo norekin praktikatu, eta mintzanet izango litzateke osagarri bat horren kudeatzeko, mara Talde ziste, uh, bi hitz zuen taldeaz, erran duzu, doainik zela, beraz, diru laguntzaileen eh, bitartez uh, eh, bizizarete? Hori da, e, Maramara enpresa bat da, eta jartzen du aurrekontuaren e, eguneko iruro Gainontzekoa, erakunde publikoetatik dator, e, Eusko Jarlaritza, Gipuzkoako foru aldundia eta Donostiako udala momentu enten. Zer gana, idu, Maramara taldeak beste abak batzu badituela? bai berez e, izkuntzetara dedikatzen da, e, e, itzulpenetara eta hizkuntzarekin daukaten hainbat kontuetara, baina hau da izango litzateke e, ba, beste adar bat e, irabazi asmo gaberik duen proiektu bat. Kristina Tapia, beraz arduraduna entzuten ginuen ostion, eta jakin ipagaldetik ere badirela bide lagunak eta horretaraziz prinsipua interneten bidez plataforma dela mintzanet.net Euskara praktikatzeko alde batetik bada bide laguna, eskora ongi menperatzen duena eta bestetik bide laria Euskara be, obetu eta praktikatu nahi duena. Eta belaguntzaileetan, laguntzaileetan dugu ani etxe berri urepelen, egunon zuri? Bai, egunon, Kristof. Beraz, eh, ani zuk eh, be, lehenik eh, egiten daukuzu, nola ezagutu zinuen mintzanet puntiunet? Ah, mintzanet ez nuen aipatzen zuen ikatien preseski, Uh, zuela orai uh, bi urte edo berdin bi urte terdi, eniz txusen horret. beti errantzin uten nola bazen mintzanet uh, eta webgune bat bazutela ere eta gehiago xeetasun nahi zuena, gaskizuela konektatzia eh, gune hortan. Beraz hori egin nuen, eta hortarik landa izena eman nuen. Hala, eta... bide lagun izaiteko. Bide lagun izaiteko. Eta mm, memento untan, eh, zer dituzuk, badituzu, eh, naski bi bidelari, jana edu, bi jende, uh, bi prisuna laguntzen dituzula? Ba, ba, Uh, bi presuna egiten ditut, uh, eh, orai izan ditut eh, momentu batez, uh, bueno, hastapenien banituen bida, bi bizkaitar, eta uh, batek utzi behar izan zuen, uh, bueno, familiako arazo bat zuen gatik. Eta orduan uh, berze bat uh, ukandut, uh, Argentinakoa gertatzen da dela, gura, eta ordion uh, hastapenetik ukandutan bizkaitar bat eta berzia Argentinakoa ditut. Ba, baduzu ere anekdota tipi bat Argentina horrekin? <laughs> Jada elgar ezautzen zinuten, eh? nola da? Ba, hola gertatu da. Uh, bueno, mintzanetek uh, galde intzautan uh, nola eh, bidelari bat nuen bakarrik, ea nahi nuen bertze bat ukan eta nik baietz, ba, berdin, uh, bani hila eta hartuko nuela berze bat, eta ordion uh, eman zaten uh, norbaiten izena, ja igual uh, Ipar Amerikakoa edo Hego Amerikakoa izan zain, eta baietz, ez la importa, eta dion ba, bazutela Argentinatik norbait, uh, bila zailana lagun baten. Eta, bueno, ezartzeko kontaktian arekin, eta zarri eh, ninduten, eta ordeon, eh, bueno, iz, lehenik herriaren izena ertu zen, nekotxea, eta ikusi nuelarik Argentina, eta nekotxea, alaba izan azitzaiten, nekotxean preseski uh, urte lehenago uh, jato jona proiektuarekin. Eta ordeon, nekotxeako gazte batzuekin, aiskidantzak egin zituen eta heke izanak ziren gure etxien barna eta gertatu zen mutiko hura gazteetarik bat zela, delako ene bidelari hori, hor uh, eh, eh, aitzinetik ezagutzen ginin norbaita. Kasualitatea, numeit? Zinez, eh? Han alako ere muzabalak eta gu olako leku hertsian bizi, eta elgar topatzia hola, interneten bidez, ba, aski jarri izan zen. Hala, eta Kristina Tapiak erraiten zaukun arduradunak, eh, bon, e, muga fisikorik etzela, e, distantziarik etzela, hori zen abantaila, eta orduaren edo denboraren aldetik ere etzela mugarik, beraz, zu, e, zemat aldiz zuk egiten dituzu elgarrizketak, hastian zehar? nik hama borzeun eta ik elekatzen dut bakotxeak ordean uh, bon, bat haste batez eta berzia berzian. Hola, euh, arrainatzen gira. Eta, bo, Argentinakoa ekilan mintzatzeko, bo, eia, dela beti egesi zaiten, euh, ez ditugu berdinak eta sasoinak ere ez ditugu berdinak. Ordion, uh, gu neguan girela ikan, hek ondartzen dira. <laughs> <laughs> eta alderantziz bueno, ni ondartzara guti, baina <laughs> nola den. eta zenbateko horren erdikoa gutiengoa galeiten du mintzanetek, eta bon, pentsatzen du denbora fite doala, ez? Ah, ba, ba, ez du ikusten e denbora pasatzen. Eta, bo, aski kalakari edenak fite pasatzen du horren erdia, eh? eta horren bilakatzen da berdin. Ta, senitu dituzu, obekuntzak eh, bidelarien ganik, ala aizanez, haste guziz edo bi hasteetaik zurekin? Uh, ba, bat na sebrik untsa senitu dut, eta funtsien berak egan daut, azterketa batzu bazituen um, pasatzeko bere laneko lekuan, eta denak gain ditu, ditu bo, bi urtez haizan gira, hola, eh, mintzatzen, eta hastapenien eia argunt eh, eh, herabe bezala zela mintzatzeko, eta beti, beti dudatzen zuen hitzetan, uh, alako debeku bat bezala jauzten zitzaikon ezin, ezin ez bere hitzak, eta horaien bezala, eta... <laughs> eta Prezeski, solas gaien atxemeiteko, bon, Argentina gorrekin bazinuten konatzeko aste-astetik, jakinez eh, ikusiz kasualitatea zela berri elgar atxemeitea interneten bidez. Mhm. Eta beste naz, eh, beste presuna berri horrek ilan, bon, aize, bon, naiz eta erabetasuna hori izan oiztenka, uh, eh, aize atxemeiten dira, ipagaiak? Ah, ba, ba, uh, bono, mintzaneten gai zerren hori, aski, aski balio handikoa da, eh? aktualitatiari lotiak diren gaiak dira, eta bueno, hori eta ekpartitzen alda. Eh, eta gero, bo, jendeari jarriz bezala, uh, eh, lasiatzen da, puskat, eta hor dion, uh, edo zointaz, mintzatzen gira, uh, badakit hastapeneko gaiak ginti hila hizkuntzaz, hizkuntza nola, nola jabetzen zen bat, uh, hizkuntza zia transmisiotik bakarrik edo edo berdin ikasketetaik barna eta hola zer lifentzia zen batetik bertzerat eta uh, ara zaunitza izan ginen uh, gero kulturaz eta mhm. nola hizkuntzak baduen uh, alo partikulazki eskarak baduen uh, garrantzia administrazio publikoetan balukela Eh, bere lekua, alo, balu hemen, iparaldian partikulazki mm leku hori, eta bo gero hauniz gauzetaz mintzatu gira klima aldaketaz, ingurumenaz, eh, eh, han bizkaian preseski badute berze gauz bat ere um, haugen, alo, haugak eskolarat oinez joiten dira. Alo, bizpairu bizpairu kilometrotan bizi diren aurrak eta uh, oinez joiten dira, lehen hemen joiten ziren gizan. Eta harri egiten dakote oin busa. Hor uh, <laughs> hola, bizpairu laun beren uh, edo baten burrasuekin, edo bidainekin. Uh, joiten dira, hoinez, aurren, uh, alo, aurrak eskolarat heldu hartio. Eta hala hala etxera diteko, berriz uh, eh, burraso batekin, eta berriz hoinez. Eta hori egiten dute, uh, eh, bo, hartiek direlakotz, uh, eh, kurri ibiltzeak uh, laguntzen dira jendea, hauk hauketik haste. Eta bazterrak ez dituela kutsatzen? Bai, hori da. <laughs> Mhm. Bururatzeko, zer uh, ekartzen du zure ustez mintzanetek? Usagari bat zela dizion Kristina Tapiak, adosira? bai, euskaltegier uh, loturik, uh, uste dut laguntza puxka batek erzen dugu, ba, mintzaneten bidez. Praktikatzen dugu lakotz, jendekin, ta, gero ez gira baita ezpada eskolako moduetan ari, gu ari gira gehiago uh, eunguzietako bizia uh, mintzo giren bezala, eta... Bo, hori estimatzen dut jendek eskolatik landa uh, eh, goxuan mintzatzena alizaitia, eta ez, eh, ez eskolako modu gortan izaitia, preseski. Ani etxe berri, eskertuko zaitugu, eta azpimagatuko dugu, eskaipen bidez gu ere ari girela, eh? <laughs> Goiz bai, zuntan, ala, urepeletik eh, ustaritzera ino eta alderantziz, be, distantzio horbilak dira horiek, baina, hamar mila kilometretan ere, norbaitekin mintzatzen aldela denbora berian, ba. eta laguntzen aldela eh, Euskara praktikatzen, edo alderantziz antik norbait laguntzen alduela hemen. E, ani etxe berri mil esker, zure lekukotasuna ekagirik? Bai, mil esker zuedi, eta segi hola